Al die bomen in die bos weet dat dit ek, die Heere, is wat die groot boom afkap en die klein boompie laat groei en groot word. Dit is ek wat die groen boom laat verdrug en die dode boom weer laat groei. Ek is die Heere, en ek het gepraat. Ek zal doen wat ek gesê het.